ekonomiko bat. Bea juji erantzun daiteke, aldiz, sindikatu mixto batekin, baina uste dut Euskal Nortasuna eta kultura erabiltzea txaja dela Euskararen ere berez. Hove, y compris pour la culture et l'identité basque, puisque euh, ça veut dire simplement que derrière on a réfléchi en haut en atzetik pentsatua izan da lujalde ezagupenaren eskaerari erantzutea irielkargo horrekin, baina helburua azkenean eskualdeari garrantzi gehiena ematea da. Reponderantza da region, aujourd'hui ne Aterabide bakar bat proposatua da gaur egun, uste dut debatea ideki behar dela beste alternatibei. Proposizio alternative, on komanza a euh, poindre de nouvel proposizion, comme le PETR. Deia agertzen dira proposamen berriak, PE UTR edo lujalde eta basegialde arteko oreka agunea dibidez, baina uste dugu proiektuak bizi eta lanbide eremuak barnatu behar dituela, egiazko beharretatik abiatu behar da erantzun on bat ekartzeko biztan lehai. Les ekarte, kom sa, paskon frontier... Ezin dira erritarrak baztertu hola bat batean mugak eman baitira. Bestalde, elkargo hori bizikian dia izango da, eta populakuntzaren artean barne konkurentziak agertuko dira, beriziki kostaldean bi elkargo handia hauekin, eta barne kaldean edo maulen adibidez, anitzez utxagoak diren ere muekin. de, de peple.